արձակվել ավելի քան 9000 գրակոց։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության տեղեկատվությամբ պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Արցախյան ազգային ազատագրական շարժման մի խումբ ակտիվիստների։ Ինչպես հաղորդում են Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանն արձարծվել են Արցախի նորագույն պատմությանը, պետականաշինությանը, տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը գոհնակությամբ նշել է, որ շարժման վետերանների հետ հանդիպումները դարձել են ավանդական, այն համարելով պահանջված ու կարևոր։ Ուղիղ 28 տարի առաջ այսօրը 1988 թվականի փետրվարի 13-ին Ստեփանակերտում կայացավ քաղաքի բնակչության առաջին զանգվածային հանրահավաքը Լեռնային Ղարաբաղը մայր հայրենիքին վերամիավորելու պահանջով։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Չնայած Ադրբեջանի ուժային կառույցների սպառնալիքներին հազարավոր ստեփանակերտցիներ անտեսելով վտանգը դուրս եկան քաղաքի կենտրոնական հրապարակ եւ պահանջեցին ընդունել Հայաստանի հետ վերամիավորվելու մասին որոշում։ Արցախյան շարժման ակտիվիստ ներկայումս Հայաստանի ռազմավարական ու ազգային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանի բնորոշմամբ դասական ինքնորոշման խնդիրը եւ ապստամբություն խաղաղ, որը հետո վերաճեց խաղաղ անհնազանդության, որովհետեւ ժողովուրդը չընդունեց ընդունեց այն որոշումները, որը Մոսկվան իրականացրեց։ Համապատասխան որոշումներ ընդունեցին միացման ակտը կայացավ եւ աստորեն արդեն երկիրը բնականակավ մեծ պատերազմի առաջ եւ ժողովուրդ անցավ զինված դիմադրության։ Հայ ժողովրդի կատարյալ միասնություն էր ազգային վերազարթոնքի սկիզբ, ասում է Ասկերանի շրջանի նախաձեռնող խմբի ղեկավար Սլավա Արուշանյանը։ ՊՏՕ-ի 13-ի հետո աշյանաբար սկսեց նոր նախաձեռնություններ, որի արդյունքում եկանք պետարայի 20-ի եւ փետրվարի 22-ին 22-ի մասին ընդհանրապես լռում են, բայց մեր շարժման պատմության ամենակարևոր օրերից մեկը հենց փետրվարի 22-ն է, երբ մենք որոշեցինք, որ ոչ միայն Բաքվին չենք ենթարկում, այլև Քավբյուրի որոշման չենք ենթարկում, որը ցանկանում էր նորից ստիպել, որ համաձայնվենք մնալ Ադրբեջանի կազմում։ Շարժման ակտիվիստ Հայաստան համայնքական հիմնադրամի Արցախի մասնաճյուղի ղեկավար Վալերի Ղազարյանն էլ վստահեցնում է, որ պատերազմից հնարավոր էր խուսափել։ Եթե Մոսկվան ցանկություն ուներ հարցը լուծեր, կլուծեր առանց որևէ բանի։ Դագանեն ցույց տվեց, որ ինչ որ կատարվել է մեծ մասամբ կատարվել է Մոսկվայի սխալ քաղաքականության հետևանքով։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուկլաս Մակլուրեր Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը փետրվարի 13-ին ընդունել է Հույդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանին։ Ինչպես տեղեկացնում են Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանը, որին մասնակցում էր ՀՈԻԴ Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը, քննարկվել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը եւ ներհայկական գործընթացներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցում Հրանտ Մարգարյանը մասնավորապես ասել է. Արցախ կանեմ միշտ պարտականություն ունի կարծում եմ բոլոր քաղաքական գործիչները պետք է լինեն պարտերաբար Արցախում, որտեղ լիցքավորվելու, էներգիա ստանալու, նոր ուժ ստանալու երևույթին են հանդիպելու եւ իրենց մոտ պատասխանատվության գիտակցությունը այսօրվա Ղարաբաղյան օրակարգին համապատասխան կեցվածներ ունենալը այդ օրակարգերը լուծելու մեջ մասնակցություն ունենալու իրական փաստերն եմ տեսնում դու եւ ասեմ տանհրաժեշտությունը տանհրաժեշտությունը թե Հայաստանի համար թե Ղարաբաղի համար մենք աշխարհի նաեւ անկախության 25-ամյակ ենք տոնում եւ կարծում եմ որ մենք պետք է կարողանանք անդրադառնալ որ Ղարաբաղյան պայքարով հայ ժողովուրդը այսօր տարբեր որակի մեջ է աշխարհին ներկայանում եւ ոչ միայն չպետք է այդ հաջողությունը կորցնել այլ պետք է կարողանալ ավելի խորացնել, ավելի մեծացնել եւ դարձնել այս երկիրը թե քեր պաշտպանված, իրապես պաշտպանված երկիր եւ թե ցանկալի երկիր, որ ամեն մարդ, բայց առաջին ամեն մի քայ ուզենա որ ապրի այստեղ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Կոնգրեսական Լուիզա Սլոթերն ԱՄՆ կոնգրեսի առաջին անդամն էր, ով միացել է այն օրինագծին, որը նախատեսում է պատժամիջոցների սահմանում Ադրբեջանի պաշտոնատար անձանց նկատմամբ քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատությունները ճնշելու համար։ Այդ օրինագիծը ներկայացվել էր անցյալ տարեվերջին ազդեցի կոնգրեսական եւ հելսինկյան հանձնաժողովի ղեկավար Քրիստոֆեր Սմիթի կողմից։ Բաքվում այդ օրինագիծը հայամետ էին կոչել, հիշեցնելով, որ Սմիթը կողմ է հանդես գալիս 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։ Սակայն Լուիզա Սլոթերին դժվար է մեղադրել հայամետ տրամադրությունների համար, քանի որ նա միշտ էլ հանդես է եկել հոգուտ Ադրբեջանի։ Քրիստոֆեր Սմիթը մեկնաբանել է Բաքվից իր հասցեին հնչող մեղադրանքները։ Ակտ Ադրբեջանի ժողովրդավարության մասին փաստաթուղթը որևէ կապ չունի հայերի հետ։ Այդ փաստաթուղթն Ադրբեջանում մարդու իրավունքների մասին է, ասել է նա Հելսինկյան հանձնաժողովի նիստի ընթացքում։ Նա հավելել է, որ երբ լրագրողն ԱՄՆ-ում հետաքննություն է իրականացնում կոռուպցիայի կամ նման մի բանի մասին, մրցանակ է ստանում, իսկ Ադրբեջանում բանտարկում են։ Որպեսի ԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր Միացյալ Նահանգները շարունակելու է աշխատանքը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտ կողմերի հետ միջազգային իրավունքի սկզբունքների, ՄԱԿ-ի կանոնադրության եւ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հիման վրա հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը հասնելու նպատակով։ Այս մասին ասել է ԵԱՀԿ-յում ԱՄՆ մշտական ներկայացուցիչ Դանիել Բայերը։ Նա ցավով է նշել, որ Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանին վերջին ամիսներին ավելացել են բռնության դեպքերը։ ԱՄՆ-ն կիսում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մտահոգությունն այն խնդրի հետ կապված եւ դատապարտում ականանետների ու ցանր տեխնիկայի օգտագործումը, ինչը հանգեցնում է քաղաքացիական անձանց մահվան։ Մենք աջակցում ենք հակամարտող կողմերին ուղղված Մինսկի խմբի համանախագահների կոչերին, ձեռնարկել քայլեր բռնության նվազման եւ բնակչության պաշտպանության համար։ Ստատուս քվոն անընդունելի է Մենք եւս մեկ անգամ անդրադառնում ենք կողմերին, ասելով, որ խնդիրը ռազմական ճանապարհով չի կարող լուծվել, ասել է Բայերը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ երեկոյան նախագահի նստավայրում հյուրընկալել է օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանությունների, տարածքային կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավար կազմի ներկայացուցիչներին։ Հանրապետության նախագահը հանդես է եկել ելույթով համանadrության փոփոխությունների կենսագործման վերաբերյալ։ Դեկտեմբերի 6-ից հետո մենք ամենատարբեր ձևաչափերով բազմիցս խոսել ենք սահմանադրական բարեփոխումները կյանքի կոչելու գործընթացի ուղղությունների, ժամանակացույցի եւ անհրաժեշտ հետեւողականության մասին։ Կարծում եմ արդեն կարող ենք բարձրաձայնել, որ մեր երկրում ողջ թափով սկսվել է նոր քաղաքական համակարգի ձևավորման, նոր քաղաքական մշակույթի արմատավորման գործընթացը, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Նա վստահություն հայտնեց, որ համանդրական փոփոխությունների արդյունքում Հայաստանի քաղաքական համակարգը կդառնա առավել բաց, ճկուն եւ ներքուստ բարդ։ Այն կհամապատասխանի հասարակության դինամիկ եւ բազմակողմանի զարգացող սոցիալական կառուցվածքին։ Անդրադառնալով Արցախյան հակամարտության ղեկավարման հարցում Հայաստանի դիրքորոշմանը, նախագահն ընդգծել է, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը լուծվելու է Արցախի ժողովրդի ազատ ինքնորոշմամբ իշխանությունների դիրքորոշումը շատ լավ գիտենք բոլորս եւ գիտենք վաղուց։ Սակայն փաստն այն է, որ տարիներ շարունակ նրանց իրականացրած քաղաքականությունը այն արդյունքը չի տվել, որ իրենք ցանկանային տեսնել։ Նրանք մեզ հետ փորձել են խոսել սպառնալիքի, արտադրանքի եւ ուժի դիրքերից։ Այդ ձևով մեզ հետ խոսել անհեռանկար է եւ որևէ արդյունք չի տալու, ինչպես չի տվել մինչեւ այսօր։ Արցախի հարցի շուրջ բանակցությունները շարունակվելու են։ Մեր դիրքորոշումն ամփոփ է։ Արցախի խնդիրը լուծվում է Արցախի ժողովրդի ազատ ինքնորոշմամբ։ Մնացած բոլոր հարցերն առանցյալ են դրանից եւ իրենց դրամաբանական ու արդար լուծումն են գտնելու այդ խնդրի դարձավորմանը զուգահեռ քանի դեռ անորոշության է մատնված Արցախի կարգավիճակը, որևէ այլ հարց լուծում գտնել չի կարող։ Դուկլաս Մակլուրեր Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը եւ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Կուբայում հանդիպման արդյունքում համատեղ հրճակագիր են ստորագրել։ Շատ բովանդակալից զրույց էր, որ մեզ հնարավորություն տվեց հասկանալ եւ զգալ միմյանց դիրքորոշումները։ Այդ զրույցի արդյունքներն ինձ հնարավորություն են տալիս ասել, որ երկու եկեղեցիները կարող են համատեղ աշխատել ի բարօրություն ողջ աշխարհի քրիստոնյաների, ասել է պատրիարք Կիրիլը։ Նա նշել է, որ երկու եկեղեցիները կարող են համատեղ աշխատել, որ เป զի չլինեն պատերազմներ, որ เป զի ամենուր հարգվի մարդկային կյանքը։ Հռոմի պապն իր հերթին նշել է. Մենք խոսել ենք որպես եղբայրներ, որովհետև մեր հավատը մեկն է եւ մենք նույն ուղին ենք որոնում։ Մենք խոսել ենք շատ անկեղծ եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այդ երկուսության մեջ ես զգացի Սուրբ ոգու ներկայությունը։ Ֆրանցիսկոս Պապի խոսքով իրենք քննարկել են մի շարք նախաձեռնություններ, որոնք հնարավոր է կյանքի կոչել։ Պատրիարք Կիրիլը եւ Ֆրոմի Ֆրանցիսկոս Պապը հանդիպմանը կոչ են արել թույլ չտալ համաշխարային պատերազմներ։ Հայ առաքելական եկեղեցին ամեն տարի փետրվարի 14-ին Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան օրվանից 40 օր անց նշում է 40 օրական Մանուկ Հիսուսին տաճարին ընծայաբերելու տոնը՝ Տիարն դե ընթարաճը։ Ինչպես բարձաբանեց Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տերմինաս Քահանա Մովսիսյանը, տոնի Տիարն «Դե ընթարաճ անվանումը ստուգաբանվում է քրիստոնեական ավանդությամբ։ Համաձայն նախնյաց օրենքի ծննդաբերած կինը 40 օր Գավառական զավակին պիտի տաներ տաճար, Աստծուն նվեր մատուցեր եւ աղոթեր։ Մարիամը 40 օրական Հիսուսին տանում է տաճար։ Այստեղ էր Սիմեոն անունով բարեպաշտ ծերունին, որն Աստծուց աղերսում էր իր կյանքը երկարացնել այնքան, մինչև տեսնի աշխարհի ու մարդկության փրկչին։ Նա հրաշքով զգում է փրկչի ներկայությունը եւ ընդառաջ ելնում Հիսուս մանուկին։ Այստեղից էլ տիրոջն ընդառաջ արտահայտությունը։ Տիարնն Թարաչից իսական արարողակարգը սկսվում է փետրվարի 13-ին երեկոյան ժամերգության ավարտին, երբ սկսվում է նախատոնակը։ Ամեն տարի այս տոնոմից հանդիսավորությամբ տոնվում է մեր եկեղեցիներում։ Կյան ընդառաջ է կոչում այս տոնը։ Տիրոջ ընդառաջ գնալու խորհուրդն ենք մենք տոնում։ Այդ օրը տիրոջն ենք դիմավորում, որպեսզի օգնություն ստանանք տիրոջից։ Տոնը դուրս է եկել Եկեղեցու սահմաններից, ժողովրդին հասել, ժողովուրդը եւ Եկեղեցի միասնաբար այս մեծ տոնն են կատարում մեծ խնդավառությամբ, մեծ սպասելիքներով։ Շնորհավոր ենք մեր ժողովրդի տոնը, թող դարընթարաճը միշտ էլ մեծ հանդիսավորությամբ, մեծ հավատով տոնվի մեր բոլորիս կողմից, որովհետեւ հավատում են, որ որ տոնելով մեծ օգնություն է լինում մեզ բոլորիս համար։ Նախատունակի արարողությունը սկսվում է եկեղեցում ջահեր, մոմեր կամ ճրակներ վառելով, որպես Քրիստոսի երեկոյան ժամին տաճար գալու օրինակ։ Խարույկ վառելը եւ նրա շուրջը պատտվելը կամ վրայով թռչելը Տիառնանթարաչի ժողովրդական ավանդույթներից է։ Սա հնագույն ժամանակներից հասած սովորույթ է։ Կրակի վրայից նախ թռչում են նորապսակները, ապա նաեւ նրանց հարազատները։ Քրիստոնյաները Կրակը որպես Քրիստոսի ծառա բերում են նրան ծառայեցնելու։ Գարիգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ Տիառնանթարաչի տոնի օրը փետրվարի 14-ը հրճակվել է նաև նորապսակների օրհնության օր։ որ. Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն առաջիկայում առաջարկներ կներկայացնեն Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանին բախումների ռիսկի կրճատման ու երկխոսության խթանման հնարավորությունների վերաբերյալ։ Այս մասին ասել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ԱՄՆ համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը, անդրադառնալով նաև տարածաշրջան կատարելի հնարավոր այցին եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպման կազմակերպմանը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունն արձագանքել է, արձագանքում է եւ կարձագանքի ցանկացած գործողության, որն ազդում է անդամ երկրների անվտանգության իրավիճակի վրա։ Այս մասին հայտարարել է ՀՊԳ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան, անդրադառնալով հարցին, թե ինչն է խանգարում կազմակերպությանը հայտարարություններ անել ի պատասխան Հայաստանի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի գործողությունների։ Հայտարարություններ արվում են ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարների, արտաքին գործերի նախարարների եւ այլ պաշտոնյաների մակարդակով Կովկասում իրավիճակի հետ կապված։ Երբ հայկական լրատվական դաշտի առանձին ներկայացուցիչներ հայտարարում են, որ ՀԱՊԿ չի արձագանքում, ինձ համար զարմանալի է։ Մենք ամենամյա հայտարարություններում անդրադառնում ենք հարցին, ասել է Բորդյուժան։ Մարզասերների համար Շվեյցարիայի Ցյուրիխ քաղաքում մեկնարկող շախմատային սուպերմրցաշարում բլից պարտիաների արդյունքում որոշվել են հիմնական մրցաշարի տուրերի զույգերը։ Բլիցի հաղթող է դարձել ամերիկացի Հիկարու Նակամուրան, որը 5 հնարավորից վաստակել է 3.5 միավոր։ Լևոն Արոնյանը 2 միավորով գրավել է 5-րդ տեղը։ Մրցաշարին մասնակցում է 6 գրոսմայստեր։ Առաջին տուրում Լևոն Արոնյանի մրցակիցը կլինի աշխարհի նախկին չեմպիոն Հնդիկ Վիշվանատան Անանդը, երկրորդ տուրում աշխարհի նախկին չեմպիոն ռուսաստանցի Վլադիմիր Կրամնիկը։ Երկու պարտիաներն էլ տեղի կունենան այսօր։ Իսկ վաղը հայ գրոսմայստերի մրցակիցները կլինեն հոլանդացի Անիշ Գիրին ու Իսպանիան ներկայացնող Ալեքսեյ Շիրովը։ Փետրվարի 15-ին կայանալիք վերջին տուրում Լևոն Արոնյանը կխաղա ամերիկացի Հիկարո Նակամուրայի հետ։ Եվ վերջին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են ոչ մեծ անբավարարություն, առանց ձեղումների եղանակ վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցերտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։